die bedekking voor die ingang van die tent, die koperaltaar en sy kopertroliewerk, sy draghoute met al sy gereedskap, die waskom en sy voetstuk, die behangsels van die voorhof, sy pilare en sy voetstukken, en die bedekking voor die poort van die voorhof, die lijnen en penne wat daarbij behoort, en al die gereedskap voor die diens in die tabernakel van die tent van samenkomst, die kunstige kleren, om in die heiligdom te dien, die heilige kleren van die priester ook rond in die kleren van sy seens, om die priesteramp te bedienen. Net soos die Heere Mooses beveel het, so het die kinders van Israël die hele werk gemaakt. En Mooses het die hele werk bekyk, en hulle het dit gemaakt soos die Heere beveel het, so het hulle dit gemaakt. Toe het Mooses hulle geseen,